mëngjes e mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club e Fem në 104. Good morning. Un jam blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, me Oltën. Mëngjes. Mëngjes. Kemi edhe Lorin këtu me ne, mirëmëngjes Lori. Hej Olta, uh, më në fund me një shkop të gjatë. Po më në fund. <laughs> Siç një, një shkop magjik. po e meriton, e ke parasysh ta ke. Siç një oh, shtrik ka fshehjen e fshesës. Faleminderit Blen. Jo, ishte thjesht metaforë. E kuptova. Ashtu si shtrika ah, ka bishtin e fshesës dhe ti do të kesh kopin e mikrofonit. Edhe unë faleminderit se metaforë ta thash. Mirëmëngjesi. A se ajo <laughs> edhe? faleminderit. Si ta marrësh këtë faleminderit tani? Po, ju faleminderit. Si të duash ta la të hapësh këtë. Si do të duash? E shoj që ty t'jep gazi jeri. Nga ky i miri do të them. Po. Patjetër, si. Okej. Okay. Jo. Mirëmëngjes që të gjithëve, mirë se keni ardhur në programin e dashur. Ne jemi klubi i mëngjesit këtu në Club e në 104. Unë Blendi kjo. Jeri këtu është Altini këtu me ne. Good morning. Po mirëmëngjes ty Olta Rega gjithashtu. Gjithë ditën Olta Rega. Dhe është Lorin Terezi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. I i bukur emisioni. Po, po, po. po. <laughs> I bukur. I bukur emisionin po. <laughs> Ai se më par zotin kotën. Po pse ke kaq problem valla? Po jo. Po më par zotin tani kotën. Ai është kontrasti të zonën, e ke përsëris. Diçka gjë është e dukshme, Lori është e dukshme. Se imagjino tash që në këtë kontekstin e djalit bukur Të thoshte, ju lutem, ju lutem. <laughs> Po bënë ne amon pa zot, amon pa zot, amon. Vjen në sklet Lori gjithmonë. Sa të të ngacmojnë Lori, po është është nga dashuria. Që që le të buroj, le të le të rrihet. Ej, sot është e premte miq dashur. Data është 22. Dita pa makina sot. Po, sa do ta thosh? Dita pa makina. Dita pa makina. 22 shtator. Kështu që kujdes me trafikun, do ke shumë akse të zëna, të mhm. bllokuara mm po. Po shiqur. Më pesh ditë pa makinë kështu me si si është kjo? Me dhun, me dhun. Jo, ne mbajmë ditën pa makina, se ka pas ditë pa makina, është nuk është gjëre. Po ishte po pra, kështu që po doje e merrje, po doje nuk e merrje. Po bra. Po jo dita pa makina. Halt! Ku po shkon? Lër makinën në shtëpi. Ne ti mund ta marrësh, po duhet të kesh kujdes po. nga trafiku, sepse po, disa zona do janë të bllokuara. Me zgjedhje apo jo? Po, me zgjedhje. Mund ta nxjesh makinën them, nuk të vrasin, po jo, të marrësh apo jo? Okej. <laughs> Jo, nuk i kanë vendosur sniper. Se, ofshi. <laughs> Nuk i dihet. Se kështu fillon. <laughs> Kështu fillon. Ishte një djalë i ri. Mm. Ju e Adolf, e ke vënë si po. Pastaj u rit. Po, po shikoj për këtë, e pat këtë partin, partia partia që është po garon tani në zgjedhjet në Gjermani. Ja. Po, në zgjedhjet në Gjermani është edhe një edhe një parti e themeluar nga një revistë satirike, mm. e cila quhet Partia. vetëm aq, edhe ajo ka mesazhet e veta që janë um, për shembull do hiqet taksa e alkoolit. Po. Oh, do hiqet do hiqet ky ligj që ndalon të jesh i dhëur në timon, mund të jesh i oh, dhëur në timon, mund të fish don ata duke i dhënë, po. Po dash ka votuar këtë. Kjo është platforma domethënë e tyre. Mhm. Po ehm, tjetër çka? Seksi domethënë të kultivoj sa më po. shumë, sa më kudo. Sa më kudo. Po. E gjitha sigurisht po, këtë kanë thënë. Oh. Edhe ëh ehm, dhe qershia mbi tort. Edhe jo, po është gjitha, e gjitha sigurisht për të vënë lojë disa qendrime, disa, mm, domethënë homofobin, mm -hmm. xenofobin, racizmin, këto gjërat duke i vënë lojë përmes humorit kështu. Mirë, po kanë kapur një 5% që kanë përshtypjen. Po ose diçka, ose diçka të, di shka, di të paktën. Ndoshta jo, ndoshta jo 5, po. Po Merkel pritet që të fitojë në zgjedhje që do të mbahen datën 24 edhe për sa shtator do të thotë sa të mandatin herë. Tani nuk i numëroj po, Lori. Katërti kam përshtypjen, ky do të ishte i katërti. Katërt duket se po. Po. I katërti dhe i përleshti. Ky do i katërti. U bë po, koha ajo. Kancelaria, po mm. gjithsesi. Gjithsesi është është e rëndësishme sepse ajo përfaqëson vazhdimsinë edhe të Bashkimit Evropian edhe të këtij projekti etj etj. Një grua e fortë. Grua e fortë në Europë. Kam përshtypjen unë për sa i përket Shqipërisë dhe shqiptarëve. Na intereson, a? Mm -hmm. Edhe Martin Schulz që Gjermania është shumë e ekuilibruar, e ke parasysh? Nuk ka një Le Pen në këto zgjedhje, nuk ka një nuk ka nuk ka zhurmë kështu, nuk ka ndonjë ekstremist. Mhm. Mm partia partia është ndoshta. duhet një përgallatshëm. Ka, janë ca, po janë, domethënë votat që ata do të marrin janë shumë të pakta. Nuk është se ke ndonjë figurë që po. Mm -hmm. Edhe SPD-ja, që është krau i majtë, edhe CDU-ja që ka Merkel që është krau konservator. Në Gjermani kur i për për sa i përket për shembull integrimit evropian e ku diun se çfarë. Mm -hmm. Bashkimi Evropian këtu janë tema të rëndësishme. Nuk kanë ndërmend ndonjëra të bëjnë një German exit apo çfarë. Kështu që po gjithsesi, ëm um, votojnë ata. Frau Ta mirë bëjnë. Merkel. E mirë dish të votojnë se s'ka optim po. pse. Ndryshe, gdëp gdëp mos votosh ndryshe dita janë disa shtete po janë disa shtete që që e ndalojnë të mos votosh oh, nuk e di ku të votuarit është është e detyruar ose është e detyruar pra edhe nëse ti nuk voton xhobitesh çfarë gdëp gdëp domethënë një gjë gdëp xhobitesh pra po nuk e di se çfarë është gdëpi tamam po varet nga vendi Ah. Se për shembull në Korenë e Veriut nuk mund. Ma merr mendja mua, nuk mund të thuash në Korenë e Veriut. Ja, aty as diskutohet fare që të gjithë duhet. Të shkoj unë të vendoj parkim, <laughs> e? E kupton? As nuk e diskutojnë fare këtë çështje. Kështu që aty GDP është më shumë se ç'fësht. <laughs> Mirë, pa fshim të gjithë të mirat. Ç'fësht. Ç'fësht. Kush e këto? Se që kanë qënë sasik shumë, që këfiu, që këfësh, se që ishin Ato se unë, ato që këfiu mos më nga tronë Ato e diti Ato janë puro nga leqa ju a i lori <laughs> Ju jo, e jo, po do këtë, do kemë di gjumë Edhe një që ishte? Që ka Që këfiu, që ka këshu Që ka që mirë E o që Se po, që anë gjekun ti i lori? Pifsh E, mirë, mirë <laughs> Jo, kjo s'ka gjithë Gjithë si, gjithë si Kjo është personal Pifsh Duan që, me që, ej, qërën eh, dhe kosa, ju kitoj një herë, Jemi live, jemi live në Facebook. Jemi, jemi, po, jemi po, shumë, po. jemi shumë live në jemi. Facebook. Jemi shumë live në Valet e Club e Fem në njëtën kohë dhe sot muzikën e zgjidhni ju. Dhe kërkesat e para kanë ardhur në numrin tim telefon. Kështu që 069 20 7222 është numri për cilin Olta po flet, 069 20 7222. 22. Nëse keni keni një këngë që doni ta dëgjoni sot mëngjes, nëse doni ta tundni në Club e Fem, tani volumin e keni vetëm dorë. Atë ku jeni. Ne kemi për detyrë që të luajmë muzikë të mirë. Mhm. Mm të frymzuar nga ju. Sepse është e premte. Të klubin e mëngjesit. Patjetër të bëjmë çefin. Pastaj ju si ta keni? Do të thonë është pak a shumë. po. Ky është versioni modern i fjalës a hang. A hang në për, në mëngjes. Për mos thënë pastaj sabah, se s'dua që ta turshizoj atë, më shumë se ç'duhet. Po ky është muzikë në mëngjes, kështu që në klubin e mëngjesit. Çajën të parat. E para është për tenisin. Për Denisin. Lu Denisin. Për Lu Denisin. Dhe çfarë ka kërkuar? Rock DJ nga Robbie Williams. Okej, okay, shumë mirë. Bukur. Çik angleze për mëngjes, pse jo? E ke gati? Gati, gati. E ke gati Rock DJ? Gati, gati. Rock DJ? Sigur ti ta kishe emrin Rock DJ, unë do të thosha tani. A e ke gati këngën Rock DJ? Rock DJ? Do you hear? Yes. Do të thosh gati, gati. Клаб ФМ Ехимки кадр. Ми mëngjes. Klubi i mëngjesit 7:09 minuta. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. masses, music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Mirë mqesit në Klab FM në 100.4 Orë është të një 7.13 minuta Miq ju jeni live Me jerin që do t'i frimzoj Në këto momente Me shprejën e saj të përzjedur për ditën sot Dhe sot shprejëja është nga Charlie Chaplin Dhe është kjo uh. Kujdes Dashuria mjafton për të bërë gjdoj gjë është shumë e bukur Shumë e bukur E ti është e bukur E pak kontestuashme Minimaliste Minimaliste <laughs> por kuptim plot. Është i madh Chaplini. Artist. Faleminderit Jeri. <laughs> Të lutem. Përsëritje. Dashuria. Më se thash repete kur ti më thoshe dashuria. S'ka problem. S'ka gjë. Dashuria mjafton për të bërë çdo gjë. Dashnia apo? Ose dashnia, si do të thini. Ose siç do të thosh Lori. <laughs> Dashnia apo? Dashnia. Dashnia mjafto për të bë çdo gjë. <laughs> Fix. Jo, dashnia mjafto me bë çdo gjë. Okej, edhe kështu. për të bë, për të bë, ndaj nga troma. Po shkoj te boja do shkoj me bë. <laughs> Lale. Mirë, okay. Ehm, tani kemi oltën miq dashur, e cila do të na frymëzoj me motin e ditës sot me që siç unë shoh drejt për drejt, tu nga bulevardi i dëshmorëve të kombit. Do të jetë John. Mirë ta 13 gradësh në këtë moment, 23 do jetë maksimale për sot Bravo, dhe nuk ka shanse për shi. Ndërkohë, edhe nesër dhe pas nesër do jetë super mot me 25 gradë maksimale. Faleminderit. Do super mot miq dashur me 25 gradë, siç Olta na thoshte edhe një ditë më parë. Mban pra ky premtim. 25 gradë Celsius, temperaturat më të larta, okay. Super. Mirë, dhe vjen për fundjavën, po. Kështu që diell, diell, diell. Duhet ta shfrytëzoni. Rock DJ për Ludenisin ishte kërkesa e parë muzikore. Çfarë është e dyta sot? Është për Edonën One Direction, Night One... Changes. Oh. Mm -hmm. Well, let's hear it. Që i bie tani atin? Po, pas reklamave direkt. Oh, mirë, okay, direkt. Pas reklamave pra është One Direction këtu në klubin e mëngjesit kërkesë muzikore ju bëni tuajat. Sot është e premte 069 20 70 222. 222 kujdes. 222 do kthehemi me lojën e sekretit muzikor vetëm pas pak tu në klubin e mëngjesit. Qëndroni me ne në 100.4. Changes into something red Her mother doesn't like that kind of dress Everything she never had She's showing off Driving too fast, moon is breaking through her hair. She's heading for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting cigarette. Heart is beating loud and she doesn't want it to stop. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets, it's all that she really wants. We're only getting older, baby thinking about tiny dress reminds her of the missing piece of innocence she lost. Mirëmëngjes <laughs> të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104. Mirëmëngjes të gjithë. Mëngjesi. Ej, uh, le të jemi online, le të jemi, le të jemi kudo, Lori. Sot muzikën e zinë ju miq dashur është e premte, ne luaj me me këngë, me muzikë. Mhm. Sot po të bëjmë pak më ngadalë këtë lojën. Mm, lojën e, e këngës sekrete, dashurisë sekrete. Në të shkuptim të bëjmë nga dalë? Uh, bëjmë nga dalë, sepse... Mm. Nuk do i dëgjojmë që të pesta Pra, është është është një <clears throat> secili nga ne këtu ka sjell një këngë që e ka për zemër. Mhm. Mm në heshtje. Dhe ne sot duhet të Jane, se mm -hmm. kush është personi që fshihet mbas kësaj këngë? Po nuk duaj që ti bëj që të gjitha për një herë po thosha. Duaj që duaj që të bëjmë vetëm njërin tani. Ta bëjmë me këstë. Vetëm ta dëgjojmë pak, edhe meditojmë mbi të. Kush për shembull mund të jetë personi që ka si këngë zemre të fshet këtë këngë? Dëgjoni pak. Ricorderò e comunque anche se non vorrai. Tizi është ky? Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Tizi më duket. Come fa male cercare trovarti poco dopo. Questo tizio qua. <clears throat> e nell'ansia <clears throat> che ti perdo ti scatterò una foto. Di kush prej nesh e ka vënë si këngë zemrit preferuar këtë? Irita Sakaj. <laughs> Nuk dihet se kush është. Ti scatterò una foto. Këtë boka me qa. Ehi. Ricorderò e comunque. Ani, um, so mundoj që dëgjuesit ta vendosin vetë se kush mund të jetë personi që E ka këtë si këngë sekrete zemre. Ka një një buzëqeshje. Ja, ti më ndon. Me Lori. Unë? Lori Terezi. <laughs> Lori. Se Lori kshu është si si im çefët. Dije që kishte shi mund ta kërkoja këtë ndarë. Nuk e di unë, di që kush këtë e ka këngë zemre. Televizit, televizin mustaqet. Është sigurt që ti. E ti skuq Ju mund të shkruani në 069 20 70 222. Emrin e njërit prej nesh, Blendi, Jeri, Altini, Olta apo Lori, kush mendoni se e ka sill këtë këngë në mënyrë sekrete? Sot këtu si këngë zemre. Po mjaft se na e shkule zemrën. Tanë kjo është këngë zemre Olta, ka mundësi të mos abuzosh me fjalët? Mm, mm, mm, tutte le attenzioni che sai dare e voglio indifferenza se mai eh, Super këngë E gjemë pak, e gjemë pak E riconobi il tuo sguardo In quello di un passante 0-6-7-22-2 0-6-7-22-2 kënga sekrete e zemrës së kujt prej nesh është kjo? Vetë altini se ky s'diet fare. Apo në fakt. Po pra se është kështu si në çepë gjithkohës. Ti je vendosur vetë pra. Vendoseni vetë kujt është. Okej. Ne do i themi në fund përgjigjet. Jo, ne sigurisht në fund, po në fund, në fund, në fund. Faleminderit Lar nuk e dua. Kam një tjetër këngë. Mhm. Edhe kjo është këngë zemre. Kjo është e dyta, po është e dyta për sot. Okej. Edhe kjo më ka ardhur si sekret nga njëri për si jush. Si trofe. <laughs> e, nuk e di tani. Le ndoshta, ndoshta jo. Ja. A më lori. <laughs> Sa i rënd pas ke qenë më lori. <laughs> Kjo është nga Lita 5. Sorin Terezi. Faleminderit. Që të dy notat e para. Lori te vërtetë. Ja, po për zot. Na e putët semrë Lori, Lori është Se s'ka kush tjet. Ja më vërzon. Jo, më mendoj që po ti lëm ka gjatë këngët provokon shumë mirë. <laughs> Unë nuk dua të kundërshtoj. Mhm. Mm se Lori më. Ju më nuk jam po fali më shumë se ç'të di. Ka mundsi. Ti i dukshëm sa ta bëj atë zgjidhje. Po ramati të vetë një jo. <laughs> Ke vetë një jo për të thënë. Jo, nuk jam. Jo a them unë që unë unë s'jam këy. Jo, jo, ti s'ke po, shans. Po erdha një ditë me këtë si këngë zemre. <laughs> Gjithë si po e bëj lojën ti mund të ishe edhe ti. Ja do të them që Deni Sala. Po e po dëgjoj tani domethënë. Kjo këngë duhet të ketë kujtime të forta. Është shumë e bukur. Është shumë e bukur kjo. Ah. E provoj, e provoj të them duke të nxorë ajërin nga goca. Ka mundsi. Jeri të sakë. Jeri mos më tregove kokën e breshkës. Sa po? Nuk po flas. Mos doni që si, ah, s'më thet më. Mi bëre ieri që ja tregove kokën e breshkës. Po vetëm pak. <laughs> Ishte von, ishte von, ishte von. Tash von. Jo, është. Leta, leta themi që jo, është. Jo. Olta nuk i duhet zemra mallaj. A vashti? Ti ke kokë breshka Se sa një dhimbje pa fund po Kokë breshka Palem dyrit alti Ne is ok Mos i lërë ka i gjatë se Kjo është e treta E ju s'pun bani shumime po, Kjo është e treta Jo, tani këto janë këngët Në mundje i rrit Në mundje i rrit Në mundje Në mundje Në mundje Blendi Sali. <laughs> Jo, është Lenis Morrison. <laughs> Kjo është nga e tretë. Die the next day. It's a black fly. Kush mendoni se është kjo? 0692070222 0692070222. Do ju i pa diskutoshim që e Edhe unë ashtu mendoj vetën. Është mirë? Po okej, ju shkruani atë, shkruani atë, Shkëndë ta Altini këtu. A thua? Altini ta futi në Ne më shumë për Sa për Altinin? A ja futet çfarë? <laughs> Lori shumë qetësi burri. Po si ti më? Mund të jetë. Mund të jetë. Faleminderit Lori. Mund të dhe Lori. Se... It's okay. Nga Jack Little Pill, Ironic, Lenis Morissette, kush e di kush e ka këtë këngë miqdashur si të preferuarën e vet. Shohim të tjetrën tani se çfarë është. Jeri do të s'ka Gjitha të aty atë që nga njëra <laughs> Me sa duke Pasë <laughs> në zjedhë të gjitha Lendi dhe pikë Po pse mos ti ti Lori për shembull? Dita kur zgjedhim Bonnie Tyler. A Lori mund të ishte? Ai do të ishte aty më shumë. regjizori që është më. Je regjizor më jo. Regjizor. Okej, kush e ka këtë? Kush e ka këtë? Kush ka Bonnie Tyler? Kush ka Bonnie Tyler më ndoni? Jeri them. Unë them Blendi. Edhe unë Blendi jam. Okej. Shkruajni atje. Unë them Lori. Shkruajeni atje. Dhe në fund fare, surprizë, surprizë, o zoti është... madhë është... Wow, Sara Lizlo. From Sara Lizlo. Wow, Sara Lizlo. Ta shi ka një qak ma kur duhet. O jeri o, s'ka më si... Dorë po, një nga këtë këtë gocë atës. Të them të drejtën, Sara është në zemrën tim. Okej, Sara u thira. O dia nuk ta thosh asnjëherë ashtu. Ju shikoj tani këngët. E qartë, e qartë. Ti po të lot me ne? Ti kush tall me këtë Sara with love? Atë mendoj dhe. Ëm ah, mirë, okay, kam thirr. Megjithëse megjithëse është pjesë e lojës. Se e kam bërë vetë sot. <laughs> Po. O bë bë na ngatruat pa çfarë. Po, dhe unë jam ngatruar. Është ngatruar pra. Pra, pra, miq dashur, secili prej nesh solli një nga këto këngë nga Tiziano Ferro, ti skaterona foto Elita 5 faleminderit edhe Dennis Morriset, Ironic Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart dhe në fund fare Sarah Connor from <coughs> Sarah with Love. Të janë këngët, janë këngë sekrete zemre Shpresoj të fitoj kjo nga ne, të neve këtu Urdron? <laughs> Të tonat. Ti, ti mendon që të fitojë të tonat po. <laughs> Të dëgjojm pak Sarën. të dëgjojm, mm. të dëgjojm pak pak Sarën. Jo, oh, zot ajo është. Çfarë? ajo është aty aty me Elita 5. Faleminderit. Ej, mfal. Çfarë? Se un nuk un un e dua Elita 5, si çdo shqiptar patriot. Por uh, kjo kënga është Faleminderit. Mam pëlqen. Nuk duket keq, por gjithsesi. Ja, shumë e bukur po, s'është për tani më të them. Po mirë, asnjëra nga këto s'është për tani. Do të kesh pirë nja 2-3 bira edhe pastaj. Sara, Sara tani është për e damarë. Do të kesh pirë nja 2-3 ndarim. Po, po mirë, po them edhe Sara bashkë me këtë. Çfarë po thosh? Po thonë Sara dhe kjo janë aty aty. Pse boni tighter? Edhe boni tighter. Sigurisht. Atëherë, atëherë më thoni, ë uh, Jeri. Tiziano cjano ferro ieri. Një sekond. Jo, ti skateron na foto. Një sekond, sa ti ndaj. I ket pandara akoma. Mhm. Okej, okay, ndaj Mi e vetëm një sekond kohë Një sekond kohë Kush ishte e treta si këngë? E treta si këngë është Lenny Smorset. Ironic. Je ieri u doj. Ha je. Po e fundit? E jo, fundit fare është. I kam shuar Bonnie pra, Tyler, pastaj është. Sa si ishin vënë këngë. Sarah Connor. Sarah Connor. Sarah Connor, e ke parë Terminator. Oh, jo, jo, jo. Mamaja atia. A e Sarah Connor ajo të e? Po. Terminator. Terminator. Po. Po. po. Edhe kjo, edhe kjo është Sarah Connor from Sarah with Love. Oh, Okej, okay, gati? Atëre. Jepi. Atëre për numrin 1. Tiziano Ferro. Ti scatterò una foto. E qui the shocker. Siamo figli di mondi diversi, non sembiente. Po ti eri sgabì. Po ti çfarë? Un tema, un tema. Un tema Altin Sulaj E sak Një që kama, një e Bravo, bravo A ti në sunaj E kapa Ti s'ka të rona po E sa në dushe Bellissima Perché gioia Ok, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Si jetë sot mi. Ja, jam pse kjo, s'është keq. Kjo është mirë. Edhe bukur është. E shkruajta Altin, e fshiva në moment fundit. Po. Edhe shkoj ta blendi pastaj, nuk e di pse. Jo, nuk jam un, eh, nuk jam, nuk isha un aty me Titian. Por okay. Pa Klori Terezin. Pra, ja ku kemi tani, ë eh, <laughs> Faleminderit. Faleminderit. Un kam thon Olta. Olta kam thon. Klori Terezi kam thon. Blendi. Edhe un them Olta. Eh, jam un Lori. Ah! <laughs> Okej. Oh, Okej, 2. Edhe këtë gjeta unë një pik për Lorin. Olta. 2 pik për Oltën. Faleminderit wow. Olta. lutem. Po ti po i shkruan tani ato. Po kjo bën si shitë. Po sikam ashtu, po tash e vendos po. Tani po vendos. Po. Po, po pa i vendai, po i pa oh. bënda ato. Vendosi çik po, s'ke din tre tjerat pastaj. Po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa <laughs> tjetër. Haj djepi. Okej. Okay. Shëno. Atëre. Inicialet pak të skajgjë. Ashtu. Çi bie që Alanis Morissette është Lori Tomun. E po saq e bie që tjetë e jeri, e është e imja po. pasaj aty. Okej, okay, mirë, hajde. ok, okay, atere atëre, atëre. Eleni Morrisett, ironic. Jerry. Bendi Sale, Altin Sule. Te ke Altin Sule, po Altin Sule e kishte Tizianun, kështu që e dim që je gabim. U them, u uh, them uh, Jeri. Po po jo, ndryshon jo, Lori këtë. e, duhet të shkruash edhe ti këngën që në fillim. Lori, pra Jeri. E shkroi, pra e shkroi Lori, e shkroi. Lori. Është nga ime. Është kënga jote. Tre pikë, tre pikë. 3 u liduar. I gjet atë tre atë. ka gjetur Se do të se gjeta, po vetëm ti je ah, gjeta këtu. në rregull. Ai kam dy deri tani. Faleminderit. Shumë ironike. Faleminderit. Edhe Olta ka dy. Po ti më se quan ti? Pra? Olta ka 3, po jo. un kam 2. Po jo ti ja u gjet, duhet mos dhe jo ti që të. Po mi mi mi mi jo, mi mi. Ja, jo, një një rregullat. Ah. Ti Lori. Pas një jave. Mos ndërhy Lori. Kënga e radhës është nga Bonnie Tyler dhe quhet Total Eclipse of the Heart. Lori Un kam Lori Terezi. Blendi. E sakt. Blendi. Ah. Edhe ti e ti e the, po nga që ti e the, dje unë thash kë nuk do ta zgjedhi sot. Dy pikë për mua. Pastaj një çik. Për të ngatruar do. Po. Është këngë mirë, ka qenë këngë mirë. Ai fundit që nga Lori e kupton. Okej. Merë, kështu që Kështu që Unë i kam dy të humbura në këtë pjesë Pa po, e kënga lorit kështu ishte Kënga e lorit është e fundet I bje që ti kjo tani në zotri Sara, Sara, Sara Dhe lori, nuk e di pse Ose këngën from Sara with love E ka përmëndur dhe erë tjetër këtu në emision E pa e kemi pas Edhe unë e, e kisha një telefon Nuk e di pse Se ma kuzë e kotë Pse më lori nga nga gjë. Ato të dyja kush ka sikletë më të madh? Sara po apo Tisian? jo, sigurisht që Sara është kërkuar më Tisian është shumë mirë. Tisian është në rregull apo? Kjo këngër ka një histori kërë të jemi për të përkakështë. Malinit e qaj. Shumë të ajtë që përkakështë të sejtë. Shumë të ajtë që përkakështë. Altina mos ndryshave. Me gjithat e lojen e fitoj. Bravo, lojen e fitoj. Lojen e fitoj, lojen e fitoj. Lori. Çuçi, çuçi për shkak se Lori fitoi Lori. E ka fituar edhe me faleminderit Lori. Jo, jo. Jo, ne fitoi Lori dhe kjo do bëj që të gjithë dëgjuesit e klavë në këtë moment. Të detyrohen të dënohen për të dëgjuar From Sarah Love. Të ndrojnë kanalet se nuk e duam, vetëm fitoren do, nuk e duam. Bravo Lori, e ka për fitoren. Ne kemi një spot shumë të vogël se <laughs> do të ishte fund. Ja, Pastaj keni sa. Futen Pastaj kemi Sarah with Love. Futen në spotin edhe këngë mbas spot, po jo Sarah with Love, më Ja, të premten nuk erdhan kalqeto se isha duke pas rinë e funit telenovelës me Elton. <laughs> Na tregoj më në fund Adi, kur erdi porosia e birave. Disa gjëra ndahen vetëm me miqt. Elbar, birr për miq të vërtet Yes, we were friends, and yes, I always knew what we could do. But so many tears in the rain fell the night you said that love had come to you. I thought you were not my kind, I thought that I could never fear for you. The passion and love you were feeling, and so you left for someone new. Now that you're far and away, I'm sending a letter today from Sarah with love. She got the love she is dreaming of. She never found the words to say. a train to catch before it's gone. And I'll keep on waiting and dreaming you're strong enough to understand. As long as you're so far away, I'm sending a letter. do të vazhdojmë. Ai që ka zgjedhur, ti që e vure <laughs> më ikta se ne nam. Ti merr përgjegjësitë, ai sta ti me zor. Përgjegjësitë un, i të kam në fitusit. Faleminderit. Un sisha këtu. Kur do e vë? Kur s'do nuk e Ne Kërkoj ndjes personale. Do luajm 2 uh, DMX-a vetëm për të shplar Sara with love. Po si, po si. Niveli 5 balena blu. Jo, e kam patalli, se s'ka, <laughs> s'ka se si. Jo, Lor, është niveli fundit. Klasa këtë Altin se nuk uh, faleminderit. You know? Se shloj kjo? Nuk e shloj plako! Sara with love! Në klubin e mqesis! Kjo është sa pun të shi! Ta heqim pak! Ta heqim pra të? Hiqe pra dhe të! Ta pra dhe to aim for what is worth. My birth was a blessing, sent to live and die on earth. That's a lesson. We each have a star. All we have to do is find it. Once you do, everyone who sees it will be blinded. They tell you that you're right and say you have a future. When you drink a pack, same pack try to shoot you. figure same shit. I can live on both sides of the fence. Look at what you do. You talk, see what you really meant. I swear, you niggas will stop it. Talk all day, but say nothing. It gets so dark. Pain so intense. This first rain is like it's rained ever since. Never got for a rhyme, but I flow. Never got a plate on time, but I grow. Nigga like steak on the line, but I go. Went from doing time to being kind, cause I know. I'm gonna live forever, I am never won't die. Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Carry my weight, but I'm never gon' cry. Should I think a nigga straight, but I'm never gon' lie. I'm gonna live forever, I'm never gon' die. only thing I fear that I'm never gonna fly Carry my but I'm never gonna cry Should I think that it's just but I'm not gonna lie Hey, hey, hey Ai që mikim. Themi bash pak në klubin e mëngjesit miqdashur në Club e Fem në 104. Ai që DMX Fame. Ça uh, don't notre pacte OK, See that? Got to feel me to catch what I'm saying. Well, leave that. Leave that alone. You gon' make a nigga wanna be at your home. Or you kinda quiet with the heat at your dome. If the dog out, he's gonna bring back the bone. Cause we got control. This is what I live for, what die for. I'm the nigga with the high score. You try for, but you on for. The change is nothing, I'm truth, you cats, some forever, I'm never gonna die. spaces. What abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. anymore. Mirë se vini. Show must go on, Queen. Club FM, 104-752. Klubi mqesit, sot me kërkesa muzikore nga ju, mishdashur. Mm, mm, mm, mm, Do hedhim anagrama? Do ta hedhim anagrama njeri. Mm -hmm. është... është një person nga lindje e mesme. Mm -hmm. Ta hedhim. Po. Anagrama Në klubin e mingjesit Homah Homah Rete Homah mm-hmm. Rete H-O-M-A-H R-E-T-E Homah Rete Homah Homa Rete është në për ditë dhe sotme me në klubin e mqesit i ndoshta një person nga lindja e mesme mm. Homa Rete Homa Rete 069 20 17 222 069 20 17 222 069 20 Olta ka një dhurat për t'i ofruar për këtë loj, anagramën Një kontrol të plot mjekësor nga spitali Amerikan A e di gjuat val Një kontrol të plot mjekësor Nga spitali, spitali Amerikan Nga spitali Amerikan Homa rete Homa rete Homa Me Ho dy kalorim Homa Ha ha Ha ha ha ha ha ha ha Keni parasysh, hëtë vinë me shumicë në lindin e mesme kë gjithandej në për ato gjuhë. I vin kollaj. Komax, rete. 22 është një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan, ndërkohë siç kemi folur këtu edhe në ditët e shkuara në Shtetet e Bashkuara në New York mbahet edhe asamblea e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, <laughs> shumë njerëz atje, trr fotoja e zotit eh, Rama me zotin Trump Bërri xhirot e mediave shqiptare siç mund ta kishit mm -hmm. parë. Po gjithashtu në asamblenë e përgjithshme ndodhi që edhe Koreja e Veriut kishte përfaqësuesit e saj. Mm Vendi si thua rebel i më vetëm i ndar edhe me atë shmendurinë e vet atje. Pati diçka për të thënë. Sepse i dërguari, Koreanë Verior, ambasadori kam përshtypim Një tyre në Kombet e Bashkuara. Kishte këtë shprehje për thënë pas fjalës së presidentit Trump. Edhe është një shprehje popullore që kemi dhënë në Shqipëri. Mm. Njeri, po. U përgjigj me një nga këto të gurrës popullore, se e diti, nëse nuk përgjigjej fort, hmm. mund të ishte koka në kishte hallën <laughs> tezën. Eh. Kështu që aty është momenti. Of fall of this, do me thënë është... Për partinë sigurisht. Po. <laughs> Çfarë tha? Çfarë tha Koreano Veriori atje? Si shpreh? Na e dërgoni në 0692070222 të parë do japim dy bileta për nsinë Plex on dhe ka filma. Miq dashur në kinema më të mirë në Shqipëri. Cineplex. Kthehemi mbas pak tani muzikë është kërkesë muzikore, sot muzikën e zgjidhni ju në klubin e mëngjesit, mund na dërgoni në të njëjtin numër telefoni gjithmonë. Kjo është për Albanon Pekorçe. Albana Pekorçe. Ne përshëndesim. Çfarë është kjo për Albanon Pekorçe? דויד בואי. או, אבסולוט בגינרס. קלאב FM. notice you're still smiling. dhe Eden. Mirëmëngjes. Ju falëndesim. Mirëmëngjes. Përsëri ardhur në klubin e mëngjesit ishte nga Kiss miq dashur tani në Club e Fem në 104. Yes. Kërkesë muzikore për të gjithë ju në uh, çdo moment mund na shkruani në 069 20 70 222. 22, 22, 22. Ne jemi duke i plasuar kërkesat muzikore. të gjithë programit sot duam që ju ju ta sillni muzikën. Ne asilin uh, Ne sillim festën. Ne asilin festën, po. Çfarë është ajo? Ju sillni njerëz. A kujt është ajo? Amit. Amit, po. Tam. Shumë mirë. Ehm, um, Homa Rete është anagrama që jam i lumtur. Ke munduar. Dhe i surprizuar them që njëri ende nuk e ka zbuluar. Mhm. Zakonisht njëri i i mbaron shpejt këto. Jo, pra jo, ka këto kodë të fundit që ti ke filluar ti për çikën. Homa Rete. 069207022 ndërkohë që Olta premton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Super. Bravo spitali që na mundson. Patjetër. Ti që thuas. Vetëm zemrën kam të madhe. <laughs> Urdhëro? Zemrën e kam të madhe. Ë, në kuptim metaforik se po, ndryshe po, shkon te po, spitali amerikan, se dhe zmasimi i zemrës nuk është. Okej. E trajtojnë atje, po dua të them. E trajtojnë po po. Okej. Edhe O bujarin jo, s'kan qipe në bujaris nuk kan qipe Asaj fare Jo, ja, s'ka kur Eja është edhe altini mishdashur i cili ka censurën Në krybin e mëgjesit, gjdo mëgjes Po La zhenzhura Gati Duket si kur karën <laughs> Dhe i gjithë vendi është pushtuar nga gjungla tropikale Kjo censura jote është e lahtashme është e lahtashme, po Dhe artini mund të të vetëm gati Artini, më thuaj vetëm gati, më thuaj që tjetër Gati Atir, Artini, je gati? Gati Duket si kur karën <laughs> Dhe i gjithë vendi është pushtuar nga gjungla tropikale Jero, jo, mish, dhe, e të gjuat Kjo është uh, Kjo është censura la, tortura, për La censura <laughs> la tortura La tortura Qa themi dhe Jo, nuk kemi që themi, vetëm që deri tani kemi dhe një orë nga primi moqes dhe E di, e di Nga kantina e pjeve gjesh ka stereotis kënë e shtë Dhe mirë kemë bërë që i në ato pjet, sepse do t'i duen ati që Ole! Ole! Dale, mami! Dale, mamita! Ai ta! todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Duart, Bravo. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Shumë bra. Lente. Ja, po jap dorheqe nuk e gjej dot. Perderte. No sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar. Shakira. Alejandro Sanz. La tortura. Duket sikur ka rënë Ne <laughs> i gjithë vendi është pushtuar nga gjungla tropikane Çfarë kanë bau? Çfarë kanë bau? Kjo është la tortura. personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit në Club FM në 104 mishdashur ora është tani 8.18 minuta dhe si shëndot premteve pikrish në këto orë Ne kemi këtu në studio edhe mikun ton, kritikun letrar, zotin Agim Baçi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Është kënaqësi që të kemi sot Gimi për të folur për një libër që unë e kam pëlqyer shumë që kur e kam lexuar. Edhe titullohet Jo të gjithë dritën mund të shohim Nga Anthony Doerr Anthony Doerr është fitues Me këtë liber i qmimit Pulitzer Në vitin 2015 Për kategorin fiction Një shkrimtar nga Ohio i shteteve të bashkuarat Amerikës Nërkoj që ky është një liber Në cili subjektin e merë nga ngjarje Para dhe gjatë Luftës së dytë botrore në Europë Do të thonë ka një shkëputje gjeografike goxhat mirë midis autorit dhe dhe vendit ngjarjeve të subjekteve. Megjithatë kjo nuk dihet fare në libër. Ç'më ndon për këtë? Ës pari domethënë duke e kushtuar fëmijëve dhe duke u marr me me me dy fëmijë të ndryshëm. Një vajz franceze e cilës i humb i humb shikimi dhe një djali Vernerit Gjerman që është jetim, bashkë me të motërën jutën që jetojnë në jetimore. Shkrimtari ka arritu të të sjedhë një, një, një raport kretë tjetë të, të luftës, të një brezi që është konsideruar i humbur, dhe në fakt e njës me humbje. Njërës i ka humbur shikimi, tjetëri ka humbur prindrit. Mm -hmm. Por, e, e, e, gjithë libri është një lojt leksioni për njohje, me një stil shumë mirë, me duket sikur i drejtohet një brezi që ka harruar ta kujtoj luftën, një brezi që ka harruar ta ta kujtoj se çka ndodhur realisht, se si kanë ardhur ato njerëz që s pasur pothuajse asgjë ose kanë qenë me një këmbë në vdekje, me një këmbë në jetë, mm -hmm. Dhe në fakt, duke nisur një një tim në një, tjetrën të verbër, ai i nis me humbje. Ndërkohë që aty fabula që tërheq më shumë është një gur i çmuar që njëkohësisht ka dhe një mallkim. Është një diamant. Po. Po cilën nëse ai që e mban është i mallkuar, do t'i vdesin të tjerët, por gjithmonë egoja e njeriu është mm. ta provoj, të guxoj, ta mm. kërkoj dhe të shikoj në fund fare nëse do të ndeshkohet apo jo. Për lexuesin është kanë ndërtuar dy shina, si një mhm. tren e kanë. Do një shinë në Gjermani dhe një shinë në Francë. Një shinë e ndërton një tren njerëzor me këto po, dy. Ka diçka që është interesante tek tek ky roman. Kapitujt janë të shkurtër. Një kapitull me 6 faqe do konsiderohej i gjatë. Sepse zakonisht kapitujt kanë nga 3, 4, 5 faqe. Do të thotë që historia lëviz shpejt midis njërit dhe tjetrit vend. Domethënë, jemi sa tek Werneri, që është jetimi ynë gjerman, ë uh, i cili është duke jetuar në një jetimore në një uh, qytet minatorësh ku prindrit e tij në fakt kanë vdekur në minier dhe dhe nga ana tjetër është kjo vajzë. Është star i, i rinisë naziste, ëh, se patjetër. patjetër, tregohet se si ai është i marrë në këtë rrjet dhe se si nuk mund të shpëtojë sepse Gjermania është e tëra e dedikuar ndaj luftës ka dhe magjinë e radios aty brenda sepse aty lind një pasion për radion pra, dhe komunikimin. Ai është ndryshimi, fjala, fjala, komunikimi sepse është pikërisht historia gjetjes së një radio që nisën ndryshimin e, e, e Venerit ndryshe nga bashkëpunëtorët e tij. Veneri ndryshon sepse motrën në valët e radios ai dëgjon këtë person që flet për shkencën në frëngjisht, ai di frëngjisht, kupton sepse njëra nga mamit që e ka rritur dinte frëngjisht. Ëh Dhe ai, ai edhe pse është në Gjermani, ai e di që ka një botë aty për te ku njerëzit nuk janë domosdoshmërisht të liq, siç i thuhet aty. Mm -hmm. Edhe duan vrarë të gjithë sepse ai ka këtë lidhje. Përveç i radioja që ka vetëm ai. po, mm, sepse fjala e kanë çuar atje ku propaganda nuk e lejon, por radio e ka çuar shumë kohë më parë, do të thënë ka ka parë pjesën tjetër që të cilën nuk ja thon. Ëh. Mm -hmm. Dhe dhe dhe dhe libri është i shkruar aq bukur se si këto dy histori thurë njëra me tjetrën derisa në fund fare. Tani më të rritur sepse vitet kalojnë. Werneri, jetimi ynë gjerman dhe uh, Mari Lora, uh, vajza e verbër e e aty njeriu të kyçeve, ai ai që kujdeset për bravat e mm. muzeut natyral të Parisit, ajo ruan pa e ditur as vet këtë këtë margaritar të të çmuar. Dhe gjitha në çon në fund fare në qytetin e Saint-Malos, që është një qytet bregdetar në Francë, që është realisht në luftën e dytë botërore, qyteti i fundit ku është bërë luftë dhe aty ka mbaruar lufta. Goditja e fundit është dhënë në Saint-Malo dhe edhe romani ju na pikërisht në atje në ditët e fundit të luftës ku vendoset edhe fati i i dy heronjve tanë. Ka është i shkruar shumë mirë dhe është tërheqës shumë, ka shumë informacion, domethënë ka një stil shumë të mirë. Ato ndërtimet herë tek Werneri, herë tek Marilora. Marilora që e cila duke qenë se ka humbur vështrimin duke sikur e plotson me dy emra me atë botën mm -hmm. e mhm, madhe mhm. të saj janë dy shina që ecin paralel dhe i trenin njerëzor që i lidh në në një raport shumë interesant kështu si përshkruar duke sikur në fakt të thash e po e shih se dimën në në titull që duke kur drejtohet njerëzve të të gjitha moshave për për të lexuar një një vështrim krejt tjetër të asaj mhm. që duke sikur i kemi lënë pas, sikur e kemi lënë pas dorë, sikur nuk e mbajmë më, sikur gjithmonë ka qenë paqe e përhershme dhe nuk ka patur që njerëz kaq afër, kaq përballë mund ta vrisin njëri tjetrin në mënyrë kaq të kollajshme. Po po nuk është kryer edhe mesazhi po, se do të thotë që që për për personazhet tan, për ata që i njohim, edhe pse lufta i i ka përplasur, uh, ajo që triumfon është njerëzorja. Sepse do duhet që nëse Werneri do të sillej si një ushtar tipik gjerman, do duhet ta hiqte qafën edhe Marie Lauren edhe edhe të gjithë njerëzit e tjerë atje. Por por ajo çfarë është njerëzore triumfon në këtë rast. Domethënë përtej uniformës, përtej armëve, përtej bombave. Është një lloj thirrje që për të thënë që njeriu edhe në pjesën e vetërt, nëse ti të shikojë brenda vetes, nëse ti të shikojë ndryshe, mund të ta, domethënë ta, ta ka përcej atë pjesë. Domethënë e ka brenda vetes dritën dhe jo kjo edhe lidhet me titullin, domethënë. Mm -hmm. Jo gjithë dritën mund ta shohin, sepse pikërisht duhet të shohësh çdo dritë brenda vetes për të për të dalluar tjetrin, për të kuptuar tjetrin, për për ta parë që ai mund të jetë mik dhe jo mik, mm. mund të jetë i domosdoshëm për ty dhe jo një njerëz që duhet të shmangur, një njerëz që duhet të zhdukur, jo një njerëz që duhet të vrarë, ëh. Është shkëndë një mesazh i përhershëm sepse pikërisht sfida e sotme e botës është teatrit, ëh. Dhe ai ka rritur ta ndërtojë, domethënë teatrin ndryshën në gjuhë, ndryshën në komsi, ndryshën në mënyrë që mund ta kishe armik lehtësisht, domethënë në një në një kohë kur kjo ishte beteja dhe duhet vriteshin, në fakt ai shikon një dritë tjetër, dritën e njerëzit të përballë. Dhe ky ky lloj gëshetimi i i të dyve i dy fëmijëve për ta ndërtuar me këtë lloj bote, domethënë gati në pafajësi. Ëh. Mm siç -hmm. siç si është pjesa e marrëdhënies që duhet të jetë gati në një lloj pafajësie, arrin ti ndërtoj edhe ti ti ti ti pastaj i çon deri në plakje, të? Po. I ëh madje libri mbyllet domethënë si një gjyshe që flet me Nietzsche dhe ëh ka një shprehje aty i thotë po nxiton një që të bësh 12, në fakt një nuk mund të thotë se ditët do kalojnë <laughs> vetëm. Sigurisht. Do të jetë vetëm një pjesë të vogël nga libri vetëm për t'i dhënë një shije të të stilit të Anthony Dorr edhe përkthimit nga Margarita Skënderaj në këtë rast me këtë romani. Arratia është njëri nga kapitujt, është momenti kur bashkë me tjatin, Mari Lora e Verber janë duke u larguar nga Parisi, gjithë duke largohen nga qyteti, Gjermanën po vinë, uh, Jati i saj është si thash ai njeriu i bravave dhe qelsave në Muzeun e Natyrës dhe ati i është dhënë një margaritar shumë i çmuar që duhet ruajtur, duhet arratisët dhe margaritari që gjermanët mos ta gjenë. Në gjithë Parisin njerëzit paketojnë porcelanet në përbodrume, qepin perlat në përpala rrobash, fshehin nazat e floririt brenda lidhjeve të librave. Hapësirat e punës muzeut janë zhveshur nga makinat e shkrimit. Korridoret janë kthyer në hapësira. Paketimi me dyshemet e mbuluara me kasht, tallash dhe spango. Në mesditë, Chelsea bërsi thirret për në zyrën e drejtorit. Mari Lora ulet këm krysh në dyshemen e punishtës së Chelsave dhe përpiqet të lexojë romanin e saj. Kapiten Nemoja po bëhet gati t'i çojë profesor Aronaxin dhe shokët e tij në një shëtitje në ujë, përmes shtresave me goca deti në kërkim të perlave. Por Aronaxi u druhet për e megjithatë ajo po vdes të marrë vesh se të ndodh. Fjalit shpërbëhen në përfaqe. Fjalët kthehen në shkronja dhe shkronjat në gunga të pakuptueshme. Ajo ndihet sikur ka vënë dorashka të trasha në secilën dorë. Ajo lexon duke ndier. Në korridor tek stacioni i Rojës, njëri nga kujdestarët e godinës si rrotullon butonat e radios sa para mbrapa, por kap vetëm fishkëllima dhe kërcitje. Kur e fik qetësia mbulen muzeun. Të lutem, le të jetë ky një rebus, një lojë e ndërlikuar që e ka ndërtuar si një gjë e gjëz që ajo duhet ta zgjidh. Dera e parë, një brave kombinuar, e dyta, një shul i palëvizshëm, e treta do të hapet nëse ajo përsërit fjalën magjike përmes vrimës së saj. Zvarritje përmes derës së 13 dhe më pas, gjithçka do të kthehet në normale. Jashtë në qytet, kampanat e kishës tregojnë orën një. Një gjysmë. Babai vazhdon të mos kthehet. Në një çast disa goditje të forta të dallueshme dëgjohen nëpër muze nga kopshtet dhe rrugët pas tyre dikush hedh sa thas me çimento nga ret. Çdo përplasje mira çelsa në përdollap dridhen në përvarset e tyre. Askush nuk lëviz, lart e poshtë nëpër korridore. Një seri e dy tronditjesh më bërin më afër, më fort. Çelsa tringëllin dyshemeja kërcet, ajo mendon se arrin të ndjejë aromën e damarve të pluhurit që bie nga tavani. Baba, asgjë, as roja, as portiera, as marangoz, as taketake, takash të sekretareve që kalojnë nëpër korridore. Ata mund të ecin në ditë të tëra pa ngrën e të lënë shtatzën çdo vajzë shkolle që ndeshin rrugës. Është thënë. Ej, sa shpejt tretë të zëri saj, sa boshti ngllojnë korridoret. Kjo e tmerron. Një ças më vonë dëgjon kërcëllima çelsash dhe zhurmë këmbësh dhe babai i saj që e thret në emër. Gjithçka ndodh shpejt. Ai hap sirtar të mdhënjë të ulët. Unaza çelsash bën potere. Baba, dëgjova, nxito. Libri im, më mirë lër, është tepër i rënd. Ta lë librin? Ai e tërheqi as derës dhe e mbyll punishtën me çelës jashtë dalë paniku duke cikur uthtojnë mes reshtave, mes, me pem dhe lëkundje tërmeti. Ajo me librin. Ajo... Se ajo është e verber, ajo nuk shikon do të gjë, ajo ndjen bomba që bjenë rreth muzeut dhe është vetëm atje tek punishti e qelsave dhe nuk di të bëj, dhe sa baba i vjen. Dhe në fakt, edhe, edhe, edhe historia fillon në momentin e, e bombardimit qytetit dhe ndërzhurmën që këtë ndjenë, Teatri nuk e ka, në Xhaxhaj nuk e nuk e ka dalë domethënë dhe nuk është aty. Mm -hmm. Dhe gjithë përjetimi jepet në një një verbër që nuk shikon pa jetë, jep me gjithë. Ndjen diçka. Ajo sigur, sikur hmm. thas çimento e bie nga qielli. Hmm. Është interpretimi i saj për bombat, nga që jo, s'është jo, mësuar jo. më atë. Jo, në fakt, më thën është një lloj mospranim. Mm -hmm. Dhe lidhet edhe me dritën dhe me errësirën. Do koncepti i të dhënës një verbër për ta shpjeguar këtë gjë është për të parë dritën brenda nesh. Mm. Edhe në fakt ndryshime kjo, kjo ka librin si botën e madhe, duhet t'ia lexojnë librin. ë uh, vjen ka ka radion, hm? Fjala, po, po, po. komunikimi, raporti tjetrit, raporti me komunikimin, komuniko, kuptoje tjetrin, hm? Vin me me dy botë me, me libr dhe me imagjinat me fjalën, hm? është ndërtuar mm -hmm. një stil të thjeshtë, shumë i mirë, është shumë i mirë. Është shumë i thjeshtë, nuk ka, domethënë, është një një, një libër që mund ta mund ta lexojnë çdo lloj çdo lloj moshë. Dhe unë mendoj që kjo është ky është sekreti i i i librit që e ka bërë atë aq të mirë. Është një libër i thellë, është një libër i punuar mirë, është një libër që është vështirë ta kapësh nga fil me gabime, me gjëra. Edhe pse ky është siç tham, jeton 60 70 vjet më vonë në një kontinent tjetër, e ka studiuar mjaft mirë atë, por nga ana tjetër, ëh, pa i munguar thellësia libri është lehtësisht i lexueshëm, është është për të gjithë, nuk ka nevojë që nuk është tepër tepër i rënd apo nuk çfarë dua të them është i tepër i komplikuar. Është një lexim i lehtë, e gjithashtu i mirë. Në në një në një në një kohë kur kur bota është edhe pas kibernetikës dhe ku komunikimet dhe konfliktet moderne duket sikur janë më të rëhësit. ë Antoni ka kaluar në një në një raport tjetër për të thënë që njerëzoria, dashuria, mm. raporti me tjetrin është e përhershme, e përbashkëme, jo vetëm ko paqe, po edhe ko lufte, jo vetëm domethënë kur kur ke, po edhe kur nuk ke asnjë lloj mundësie, kur nuk njeh, domethënë, dhe kur je në një botë krejt tjetër, prap mundesh domethënë. Është drejt. U ndalem me këto fjalë, falenderoj shumë Agim Baçi, zonën Zotrin këtu në studion e klubit të mëngjesit, siç do të premte sot për të folur për Jo gjithë dritën mund ta shohim një roman nga Anthony Doerr, është Fituesi i çmimit Pulitzer për fiction në vitin 2015, një nga leximet e mia të preferuara këto 2-3 vjetë të fundit, më ka më ka tërhequr mjaft edhe e kam e kam shijuar pafund, kështu që ju e rekomandoj shumë fort nga ana ime. Gjithashtu edhe Gimi e ka pëlqyer këtë roman siç na tregoi. Gimi të falenderoj shumë. Shihemi mbas një javë. Dëgjojmë fundjavën e mbarë edhe për ty. Kontrolli i rregullt tek mjeku shpëton jetë, për në kohë problemet shëndetësore. Gjatë muajt shtator, Spitali Amerikan ofron mamografi, ekogjiri, pap test, vizit mjeku specialist, vetëm 5.000 lek. Të jetër gjatë dhe shëndechëm, telefononi në numrin e telefonit 04-235-75-35 për të rezervuar takimin tuaj. Spitali Amerikan, për shafoje jetën. I'm not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up make it so do yours. Yeah. We will roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me. can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. tek jemi në klubin e mëngjesit edhe një herë tjetër miq dashur tani 8:35 minuta dhe Eldi do të na bashkohet për na treguar se si është situata në trafik në këtë moment këtu në kryeqytetin në Tiranë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Hello. Mirëmëngjes, mirë, mirëmëngjes gjithëve. Si jeni? Mirë? mirë. Çfarë thotë uh, taksi klasik? Përveç përveç çarkullimit në këtë në këtë periudhë bleti çarkullon me trafik të rënduar edhe viroza, ka shumë viroza në qarkullim. Në qarkullim ku në? Ti i ke përqafuar me sa po, pra. duket. <laughs> shumë mirë, shumë mirë, por na trego pak, na trego pak për atë virozën e trafikut në fillim. Po blendi aktualisht për momentin. Doktor Eldi. Aktualisht për momentin situata vit e prandë nuk paraqitet shumë vështirësi, në fakt dhe sot ka spostim të trafikut më shumë sikat lëvizje mbas orës 11 për momentin traktit kryesor përveç rrugën e Elbasanit që kemi me trafik të rënduar lëvizje nga rruga Ismail Qemali deri te kryqëzimi me bulevardin Bayram Turri, vetëm ajo pjesë paraqitet me trafik në raktet kryesore, rruga e Durrësit dhe gjithë pjesa nga autostrada të gjitha kryqëzimet Sheshi Ponja Zoguzi La Praga i afrohemi qendrës pa probleme, po ashtu dhe qendra nga kombinati në qendër, të gjitha kryqëzimet Ysverisht, Pallati me Xhigjeta, zona i Isparkut, kryqëzimi i Sinjetorit e gjithë pjesat janë të qarkullueshme pa probleme. Unazë e sipër me ka trafik normal, duke lëvizur nga bulevardi Jean d'Arc, pra nga Ministria e mund të brezim poshtë, rruga Bardhyl e gjithë pjesa dhe bashkimi i saj në rrugën Feri Gjajko, për momentin qarkullojnë drejt stacionit trenit të gjitha devijimet e Unazës pa probleme. Ndërkohë që zona e Tiranës së qarkullohet pa trafik, mund të lëvizim në rrugën Suleman Delvina të të gjithë pjesën komunale Parisit por mendi me hapjen e unazës së madhe kanë një reduktim goxhat të thellë të të përmirësimit të, të situatës trafikut, pra qarkullojmë pa shumë probleme edhe në unazën e poshtme e Muhamedit Jonesa, pjesa që afrohet zonës së se i jetojë ta të gjithë të pjesët pa vlerë. Pas postohet trafiku ditën e premte dhe basë orës 11 fillon pra ngjeshja dhe besosia e Mirë, faleminderit Eldi. Eldi më dha shumë që na informon nga Taxi Classic. 23 dhe 24 5 5 5 5 5 Janë numrat e ti 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Iku dhe Trafiku Shpresoj 5 5 sa më qetë, sa më mirë, sa më shpejt 5 5 5 5 5 5 5 5 në fakt 5 5 5 5 5 5 5 dalë 5 shpejti Tom Cruise luan një Ish pilot 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ah. Edhe po, i përdor mjeshtrinë e tij si pilot për të transportuar kokainë nga Kolumbia drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës. Ky është objekti i filmit. Mm -hmm. Quhet American Made dhe del në datën 29 shtator do jetë kudo, mes tirave dhe cinemave. Tani afërt, po, shumë shpejt. Mm -hmm. Në fund këtij muaji. Megjithatë, gjatë filmimeve dy pilot kanë humbur jetën. Një pilot amerikan dhe një pilot kolumbian, të cilët punonin për prodhimin e këtij filmi, mm ë uh, kanë humbur jetën pas një rrëzimi të avionit të tyre në datën 11 shtator të vitit 2015. Por tani familjet e tyre kanë hedhur në gjyq prodhuesit e filmit American Made mm -hmm. me yllin Tom Cruise në rolin kryesor <clears throat> për shkak se thon ato familjet ë uh, rreziku shumë i madh që këta kërkonin që të ndodhte në film. Skenat e jashtëzakonshme të përsëritura i zgjatën orë çdo ditë dhe ditë kalendarit të xhirimeve, edhe i lodhën edhe i çuan deri në fund, po themi të kuduronin edhe mjetet edhe pilotët edhe të tjerët. Mm -hmm. Dhe ishte për shkak të kësaj të në ata, që ata arritën deri në atë pikë saqë humbën jetën, humbën kontrollin në një moment caktuar, pra ishin të lodhur, të raskapitur, mm -hmm. edhe të stërmunduar në në këtë projekt që thonin shumë prej atyre që kanë marrë pjesë është gjëja më e rrezikshme që kemi bërë ndonjëherë. Tani Tom Cruise nuk është se është vet ai i akuzuari, janë shtëpia prodhuese filmi. Normal. Por kjo është duke i dhënë edhe publicitet asaj. Domethënë uh, skenat tona ata janë të pabesueshme që kanë arritur uh, që të bëjnë këta, kanë qenë pilotët. Po. Skena e xhirimit domethënë uh, është aksion në ajër, është aksion me avion. Që Tom Cruise nuk e ka për herë të parë. duke qenë se vjen nga Top Gun, po themi tani, mm -hmm. por kjo është po. American po Made. Ka pasur disa eksperjenca. Po. Që do thotë se duhet të ketë një trailer, mund ta shohim të të këtij filmi. Po mban kurioz. Po kush ka ndodhur pra? Janë edhe në bankën e të akuzuarve. Bërësit e filmit për rreziqe të jashtëzakonshme të ndërmarra gjatë uh, xhirimeve. Uh, hey Olt. Po. Olta. Se kishim neve? Në fillim fare me qenë që lejnë e di... Po, po. Ah, si, leja një qeni... More qenë birë qeni, që kishin thënë? Kështu i ka thënë pra, të pra. lehurat e një qeni. Qenë qeni i ka thënë. Êshtë <laughs> Aleksandri 357 i mbaro numre dhe fiton 2 bileta për në Cineplex. Ndërkon, kanë gjithur anagramën? Më kanë thënë uh, rehatohem. Bravo. Bravo. Po, wow, bravo. bravo. <laughs> rehatohem. Është Pamela fituese 972 mbaron numri, fiton një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Të lumtë Pamela. Bravo. Rehatohem është përgjigje e saktë. Ja u keni çuna the goca. Bravo Pamela. Mos më bravo Pamela ti mua. Do të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti Olta. Ta bësh. Kjo më kemi qenë nuk çelë gjë. Qenë dhe të lejmë se, ishe shumë e jo? pra, mirë ajo Re, mi ishte e kanë fjalën që Duhet një më e vështirë Si censura e jote për shumë E kemi bo një të vështirë altin. Po Atere është Si që është Dijon Po Ministri yn I ashtëm, zotit Ditmir Bushati është shprehur se ne jemi një me këta e një me ata. Çfarë? Një me kë dhe një me kë? Po. 0 6 9 20 7 Me qështë ministrë i ashtëm ka për mm -hmm. të jashtëm apo jo? Pa po, më Kujdes me kë 0 6 9 20 7 2 Si shka thëmë vetë bushatir Këtë e mi pak në klubin e mqesit Ani është të edhe 22 minuta Ju zhjiti muzikën mi ishtë dashur Zdo moment këtu në Kleb FM në 104 është Muzik për jush. Dhe kjo e radhës është për Gentin. Bravo, ju përshëndesim. Yeah, it's a beautiful day. Në Club FM në 104. Shoots up through the stony ground There's no room No space to rent in this town You're out of luck And the reason that you had to care traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. So beautiful. Mirë mqesë, mirë se vini në klubin e mqesit në valet e klab FM në 100.4 Ora është në këto mëndë 8.50 minuta Kolegja i me jeri Mirë mqesë, mirë mqesë, mirë mqesë, mirë mqesë, Pak fëtot sot eh. <laughs> Mos ditë pra jashtë I qik freskët, i qik freskët Më gjitha të është I e këshilueshme në këshilueshme në këshilueshme në këshilueshme në Po po shikoja uh, një çudi tjetër nga Italia, me sa duket është bërë e modës kjo. Mhm. Mm është një vajzë 40 vjeç, e ka emrin Laura Messi. Një vajzë 40 vjeç, sa më pëlqen kur dëgjoj këtë. <laughs> një vajzë. një gocë e vogël. Nuk një vajzë. Okay. Po e quaj, është instruktore palestre, me nga adoleshente. <laughs> e dyta. Adoleshenca e dytë thuhet Olta në këtë rast. Megjithatë, ajo ka organizuar dasmën e saj të ëndrave. Edhe pse Prit ka uh, gjetur vëndin ku do të zhvillohej dasma e saj, një vend shumë i bukur, shumë luksoz, ka gjetur fustanin e ëndrave, është një restorant, okay. normal, por mm. shumë i bukur, uh, ka gjetur fustanin e saj të ëndrave, unë siç si që i donë të ajo, mm -hmm. ka fëtuar të gjithë familjarët miqtë. Mërë ka bërë. Dua njerëzit, njerëzit. Ka zhvilluar. Ju sillni njerëzit. <laughs> ka zhvilluar dasmën e saj, por ka pasur një mungesë në dasmë. Mos ka pasur ieri. Zëndri mungonte. Mos. Mos një sekond, kjo s'ka fare të dashur. Apo apo kishte ai suduk. Ka qenë zgënjur gjatë viteve të saj të jetës. Okej. Dhe vendosi të martohet me veten. Ah. rasti i dytë. Rasti i dytë Në për këtë vit i pari ka qenë një djal, po, nga Italia dhe ai. Palla, si e kishte emrin? Ai. Ah, ah, <laughs> <laughs> nuk e ngatroi unë. Nuk e. Roberto Palla. Palla, Palla. <laughs> Dhe Laura Messi gjithashtu ka vendosur të martohet me veten e saj. Wow, interesante. Ka ikur truri këtyre. Mirë, mirë. Ma daj. Dhe thot që para dy vitesh ka marrë vendimin që të martohej me veten, mm Kështu që i janë dashur 2 vitet për ta menduar si do e realizonte ditën e saj më të rëndësishme për gjetjen e fustanit e të gjitha këto gjërat. se marr mandin në uh, telefon e zgjidhe me një herë. E zgjidhe mandi këtë punë. Po, nejse, okay. Është gjithsesi ka dalë, ti thua që ka zgjedhur një po, po, vend të po. mirë edhe gjithë. Ja ka dalë, festa ka qenë shumë e bukur, por dhëndri nuk erdhi kurrë. Okay. Mirë bëri fundjavën. Mirë, s'ka gjë. Çdoshi. Po tash, okay, se un i uroj më të mirën. Si e kishte emrin kjo Marinela? Laura. Ah. <laughs> Marinela. Po. Okay. Eh, Laura. Pra eh, Laura, Laura kishte kjo Marinela ishte Nusja, që ishte po kjo. E saktë, saktë, saktë. <laughs> Por do të thosham, ehm, ëm Kjo vajza. Mhm. Me jë uroj më të mirën. E zëm sot takon një djalë. E bëri festën jam e kaluar. Sot takon një djalë për kokë të djalit. Shumë i mirë. Mm. Italian dhe ky. Italiano Vero. E ke parasysh? Si i thot tani ti? I thot që shikoj se un jam e martuar me veten time. Duhet të shkoj të divorcohem një herë dhe pastaj të martohem ah. po me ty. Po ti divorci është, domethënë, kjo martesa quhet, kjo s'quhet apo jo? Nuk e kuptoj asu. <laughs> Sepse ai tash shikoj, mund të ndodhi kësaj, se okay, këtë i bëjnë të dalin në lajm me gëzojnë mm. bën atë festën. Po mund të dalin një djalë shumë i mirë që kësaj pëlqen shumë. Dhe pastaj dilema anti çunit do jetë. Kjo është më Terezi. <laughs> Se ajo do të ta fshi, thotë, çfarë i thotë? Shikoj se un un martova ajër me veten time. Tani nuk e fshi dot ajo po. se lajmi ka marrë dhën, kështu që. Nuk e do më. <laughs> Gjuna se mund ti mund kishe pasur. Mbas e humbi princin e saj të kaltër po, me pra, këtë veprim. Ai ishte ishte vërtet djalë i mirë. Okej, okay, mirë, vazhdojmë tani me dashur lojën ton. Dgjoj, Altin do të luajmë pak në klubin e mëngjesit tani, do të luajmë kë kam parun, sepse oh, oh, po, jemi dhe live. A jemi në live? <laughs> Po, jemi. Po po ndodh kështu. Nuk jemi këtë klubi, jemi këtë ty. jemi të kun. Po. Të faqja ime e personale facebook Facebookut. Mos bëni biz. Okej. Okay. <laughs> Atëre. Kë kam parë unë zonën sotrin? A mm-hmm. shëndet? Jam me ty jeri Jo, jeri, nuk është, nuk është. Më vjen keq. Gjithmonë mashkull. Atë ky është shkrimtar. Jo, nuk është shkrimtar. Gazetar? Jo. Viktor. Jo. Politikan. Jo. jo. Këngëtar, oh. këngëtar. Bravo. Bravo. Fillon emri A. Jo. Këngëtar mbi 40. Ëm, um, jo, jo, jo tamam. Lori. Shkrimtar. E tham shkrimtar dhe jo, nuk po. është shkrimtar. <laughs> Është midis 30 dhe 40 se kur tham këngëtar. E saktë ieri këngëtar 30 40. Mm, është shumë i njohur. Shumë, shumë i njohur. Është Blum? shumë shumë brun. Shumë brun. Është shumë brun, është bruni. Ëm um, është mesatar, nuk është i shkurtër, nuk është i gjatë, është mesatar, po i gjatë, domethënë nuk është se thon për këtë që oh, sa i gjatë që është ai filani, jo. Thon diçka tjetër, oh, sa kështu është ai filani, po, thon po. Po jo i gjatë. A dhe për Altinin? Gjatë është është Ky është këngëtar Roku? Jo, jo, jo, jo. Madje këngëtar, domethënë këngëtar është më tepër part-time tani. Me gjitha dhe, po, punën e vazhdojnë full time Vazhdojnë Olta Po, flokot i ka të gjatë? Jo, nuk i ka, po ju ndimojnë tani mm, Dhe një ndimë mhm. është një nga këto Jo vetëm pra është një nga këto komisionet e këtyre kurseve këto, jurit po Jurit, komision kurse juri, jo, nuk është A është big kë? është big Si do të thotë? Big. Hynte te big kështu si si fizik. Fizik jo, nuk është big. Fizik jo, nuk është shëndosh. Jo, e nuk është extra large. No extra large, no extra large. Shumë njerë i njërë, vazhdojmë. është Altin Sulej, mishda që ka radhën e pyetjeve Ky i fillon në emri me R. Jo, nuk i fillon me R. Po me S. Jo, nuk i fillon me pra S, Pas keq. po mendon të Ja, jo. Jo, jo. rejsen Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Lori. Është prezantues. Është dhe prezantues. Pra. Është dhe prezantues, pa sakt. Oh. Okej. Është dhe prezantues. <laughs> Kthem ke pyetja e djeshme. Po, pa Ka lidhje me këngën ja ke fut kot Tiago? Jo, nuk ka lidhje me këngën ja ke fut pra, kot Tiago, më keq. Nuk ka vërtet parë asnjë. Okej, jepi një rekë radhën vendi tani, e ka dhënë ti. Është prezantues. Është në një televizion kombëtar? Ë sakt. U. Te e të vëklani lorës e gjithë E sakti e rritë të të vëklani, po uh, uh, uh. A i fillon e mërma Jo, pra. A, jo, nuk jo, i kam, jemi bën keq. Au, është Altini. Altin. Te Vëklani. Po, këngëtar dhe prezantues. Këngëtar dhe prezantues. Atëri fillon emri me B? Jo, jo, jo, jo. E gjeti jo. Olta tash. Po sa këngëtar dhe prezantues ka te Vëklani? Kë po mendon ti për zotrin? Unë mendova Ardite. Bojken Lako. Bojken Lako, ah, drejt, jo. Jo. Nuk është për Vëklani. Ka qenë, por nuk e di. Okej. Po. po mund të mirë. <laughs> Po ku e di Okej, ku e di unë? Këngëtar dhe pas po, prezantues. Po. Të klani, ka emision ti? Uh, ka emision të tim, po uh, E, e, e E, saktë. Me e Me qëfar? Me e Me, me qëfar? E E, bravo E, e, më, e, më E kisha gjetë edhe u po. Zing pra do bënim dzing, po, Lori Po, pra, po Në shkojmë ndje farë Bravo, bravo, bravo, bravo Ka edhe emisionin e ti është edhe këngëtar, thash part-time, thash me këngëtar se tani mm, nuk po mm, meret më. Po, vërtet. Një sekondë, si ka pasur këngë Altin? Nuk mundem ta, ç'është? Ma kthe qytetin tim. Jo, jo, ma kthe. Nuk ka disa. Nuk, nuk mundem. Është Nuk dua eh, ta harroj. Nuk dua ta di, nuk dua ta di. Nuk dua po. ta di. Nuk dua ta di. Nuk dua. Ta di, The Dreams, po? Mm. Nuk është Armani që këndon atë? Po, po, po. sa. Nuk dua të di <laughs> sa <laughs> pas Ja vëm pak se kushtet sa turbi vjen. Me gjitha kjo është këmë shumë burë. Se është për të ardhur turbë në fakt. Pa ti prap duhet i vi. <laughs> Mendoj unë. Zërmani, imagina që Por ti nuk mund të dish Unë nuk duha të dish Ja këtu Ja në mitavolina <laughs> es origina para Cetlagi més xampany, Quistet, el Mal Barbaig! <laughs> dua në krah të rilin sa herë të të kem natën e mirë. Pjesa albumit të uh, quajtur në mënyrë të qëllimt edhe një herë. <laughs> Dhe më pas pak unë më jesë dashur do jenë uh, lajmet e orës 9 tani me Jon këtu kur të vim kemi edhe më shumë në Club e Fem në 104. Klubi më jesë ju deri në ditë. just how Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 Mirë mëngjes Ishte këngë për Elon Oh mm -hmm. E përshëndesim Elon Kënga për Elon Gjam, gjam Shumir, shumir, shumir E, a kemi në Solta? Kemi Jebi pak Kemi fituese në këngës ditës Jo, shumir Klidi 505, imbaro numri fiton 2 bileta për në Cineplex, po Ti kishe parë Ermal Mamaqin. Ësakt. Është Anisa 932 dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Dhe një me Greqin, një me Turqin, më thot Samiu 584 i mbaron numri, fiton një kupon nga German Optik. Për dy takimet para. Bravo, bravo. Uh, mm. Një me Ministrin e Jashtëm Grek në New York dhe njëra me Erdoganin. Mhm. nga Edi Rama. falim faleminderit. Ndërkohë për censurën. Grazie. Nuk, akoma. Akoma, ëh? <laughs> Normal. <laughs> Censura jonë, mish dashur është në lidhje me rënien e diçkaje, e cila është shoqëruar pasaj po, po, po rënia e kësaj është shoqëruar me me mbirjen e një xhungle tropikale. Mhm. Mm Lidhen bashk. Edhe shumë e vështirë. Nuk është pa mendje. Nuk ka rënë as mm -hmm. bomba as heshtje, siç as natë. Janë thënë shumë gjëra. As gjëma. Ta gjën, ta Okej. Okay. Duket sikur ka rënë dhe i gjithë vendi është pushtuar nga gjungla tropikale. Nuk ka rënë as rrebesh. Mhm. -mm. As tufan, as furtun. Natën e thamë, mm -mm, nuk ka rënë qetësia, mm -mm. as bomba, vazhdon. Jo, nuk ka rënë bomba, jo, jo. jo. Bomba. Nuk ka rënë bomba, nuk ka rënë një bomb. <laughs> po diçka ka rënë me siguri. Po kjo është e vërtetë. Edhe është një çë që edhe mund të bjerë, siç ti jeri tha. Mhm. Mm Po, nuk është një gjë që është vërtet. Sh është s'është dëgjuar që të bjerë kjo. Po, e vërtet është. Bie. Bie që ç'ke me të? Ashtu. Kështu që mos të të bjerë. Po. Okej, okay, lash. <laughs> Ta bëj herë. Okej. Okay, e gjem, e gjem, e gjem pak. Dëgjoni pak këtu. Duket sikur ka rënë <laughs> dhe i gjithë vendi është pushtuar nga xhungla tropikale. Vjen të jap. Ja, mos e ndihmë Alori. <laughs> Edhe ti Lori. Po si më Lori, po si. Mbyll e bujarin. Bëj si siç bën Olta. Edhe Olta shumë bujare është, po. Mm. Ja ka marrë dorën. I shtrëngoj dhëmbët fort dhe del komplet kështu. Del asnjë fjalë. Nga bujari që është del komplet tjetër në radio. E kundërta. Kjo është puna ime. Mhm. Zero Jersey do në 2070222 dhe për kërkesat muzikore sot në klubin e mëngjesit ju e zgjidhni muzikën. Bëjeni pjesë e programit këtë form. Zonja dhe Zotrin. Zonjusha dhe zotrusha. Dhe voglusha. Dhe voglusha, po, edhe voglusha pse Ja. Dhe sportusha. Çu am... Um, zgjedhjet mbahen në Gjermani këtë të diel. Datën 24. Ëh. E. ha. Ja, ne tani po marrim vesh. Ja, ne. Ne folëm dje pak. Po po i mendim po. Ka Me gjitha të me gjitha të Angela Merkel është uh, Në kryesim shumë të sigurt është e pa diskutushme Pa o thonë nuk do të ketë uh, Nuk do të ketë shumë surpriza Isha do djelë po. në Gjermani Unë e kam qef këtë një E ke qef Merkelin t'je Unë edhe Edhe shumë t'jerë Edhe kërëministri që Edhe kërëministri e kam po Kryeministri në fakt Merkel është e djallë, kryeministri është i majt. Kryeministri do të vinë më për shtatë kishte qef Martin Schulzin. Ëh. Mhm. Po nga që është kjo fushata për pastrimin e vëndit E ka për esysh E thonë ata nuk mundëm me një njëri që që vëtë shulës Që Ne do anë bëjmë Shqipërin më të patë Që që kanë zhjetur Merkel është më farmaceutike po të dëgjosh. Merkel Si emër Me që të da e në Fransë mi qdashur Ka vdekur Lilian Betenko Nëse e themë si duhet, e Bet Mm. Si e ka Lilian? Lilian Betonko, që është... Lilian Betonko njëra nga ishte në fakt njëra nga personat më të pasur, më pasur. Ah, në Francë. Mm-hmm. Mhm. Mm -hmm. Sepse është uh, trashëgimtarja e kësaj kompanie të madhe. cilës kompanie të madhe? 069207222 Në moshën 94 vjeçare Lilian Betenko Ka vdekur. Kthehemi mbas pak, përgjigjen e saktë duam në 069 20 Calvin Harris Fields bashkë me Big Sean Pharrell dhe Kitty Perry. goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my exes for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had. You just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone, down and upload it, it will get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch fish. Don't be afraid to catch these fish. Ride your halo, halo, mirë se vini në klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 Mirë mëgjesi Unë jam blendi këtu bashkë me jerin Mirë mëgjesi Me Altinin Mirë mëgjesi Olten dhe Lorin Morning Një grua në Fransë, kjo është një historie vërtet Më fali, jo në Fransë, në Londër mm. Në të pëse ishëm më koma në Fransë me mendje Por uh, është diska që po të ledzoja pikër ishtë tani Shkruajtur në Euronews Kjo merë, është, është një vajzë që ka emrin uh, Korean Pretorius, 39 vjeçare. Edhe një ditë i mbërritën në shtëpi mm. disa pako, disa kuti të vogla ku mund të fusësh dhurata, që janë amballazhe për dhurata. I kishte porositur zonja? I kishte erdhën nga Amazoni në vlerën 10 pound ishin. Mm. Lirë, jo ndonjë gjë. Mi përkjo së ma dhe mund që të kishe porositur mm. Këto kuti dhe thot Po që janë të kuti? Deri sa mori vesh Se Papagali papagalli i saj <laughs> kishte bër porosin. Kishte bër porosin. Kjo përdor Alexën. Alexa është një software, një një tip mrokullë që Amazoni u jep tani klientëve të vet, mm. cilës mm. mund t'i flasësh. Edhe mund t'i thuash për shembull, Alexa, uh, më porosit ca ambalazhe për dhurata. Mm. Siç ka bër ky papagall afrikan. Ose mund të thuash Alexa, ndizë pak kafe bërsin. Oh, Ose oh, uni pak dritat, po. Është tillë që mund të Alexa <laughs> bën gjëra që ti thua, për shembull. Alexa hapen çik YouTube-in televizor dhe çohet te kjo video. Oh. Dhe Alexa i bën këto veprime. Alexa funksionon e komanduar nga zëri. Mm -hmm. Dëgjon gjithçka që ti thua dhe mund të flasësh dhe Alexa i kryen. Oh. Nga Amazoni. Dhe kjo zbuloi dhe vuri një kamerë për të filmuar për të parë se çfarë kishte ndodhur dhe gjeti që ishte papagalli ai që kishte porositur Alexën. Ah. Po, në shtëpi. Kur s'kishte njeri. <laughs> ka imituar një nga bisedat e saj me Aleksën. Dhe ka porositur kutit. <laughs> Hello. Hello. Alexa. <laughs> Alexa. Kështu që kështu i ka sa gruaja, po. Shë ka ndodhur që uh, të marri vesh që papagalli me emrin Buddy ka bër porosit. Ai i bën. Flet me Alexa kur. Ai ka bër pa vetë diën. Kur zonja s'është në shtëpi. Mm E, e po mërzitet ai. Do të ndej dy fjalë me dikë. <laughs> <laughs> mërzitet edhe ai. Dhe mirë që ka qenë Alexa. Kështu pra. Po Alexa që ka e pa parë. Alexa shumë mirë. Alexa shumë mirë. Mund porosisësh një vras mend sa kushton një Alexa. A doni ta shikojmë? Hajta shohim. Amazon.com direkt. Se kush e di na duhet. Alexa. Ai ja, ku i ka? Ka të ca Echo Dot. Ëm. Mm. 49 dollar. Dollar. Që nga lir fare. Ose një në tablet që sot. Ose ka dhe një version që është 129. Ka dhe një version tjetër uh, që është 179. Ky duhet të jetë më sofistikuar. Jan janë disa, shikoj, është një eko, këto quhen eko, mm -hmm. si pajisje. Ja? Dhe Alexa është softueri që vajza që të flet pra nga brenda Ecos, si thua, ja është kjo mrokulla që mbahet në dorë. Dhe mund të jetë si një cilindër, si një kanaçe e madhe birre, po themi, pak a mm -hmm. shumë aq. 199 ose 179 dollar. Sepse janë me, për shembull, njëra është edhe me speaker Bluetooth, tjetra jo, kështu. Versioni kurse këto Echo Dot janë do t'i përshkruaj si një kanaçe rrumbullake peshkut ton. Mhm. Mm në formë, aq është më e shkurtër pra, jo aq e gjatë. Dhe ka sa butona sipër. Bën një ditë gjë, pak a shumë se është brezi i dytë, është më i vogël, më i mbledhur, ashtu nuk ka atë speakerin e madh dhe të bukur se ky i pari mund të përdoret edhe për të dëgjuar muzikë, mm -hmm. për shkak. Dhe ky i vogël bën 49, 50 dollar pra. Alexa, e mund ta kesh aty pas si Alexa, muzikë klasike direkt nga <laughs> YouTube. Fa pa Alexa. Alexa, Më gjej burr. Val. <laughs> Tema pas fakt në mëngjesit të do flasim pak me Alexën në Club e Femnë 104.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 Bajamet, shijoni një vak të ndërmjetëm me bajame. Ato janë të pasura me vitamin E, e cila neutralizon dëmet e radikaleve të lira që e bëjnë lëkurën të duket e thatë dhe me rrudha, si dhe mbron lëkurën nga kushtet klimaterike specat e kuqe. Pishni në tos gjysmë kupe speca të kuqe ose shtojeni ato sallatës suaj dhe do të merrni pothuajse gjysmën e sasisë ditore të vitaminës C. Specat e kuqe mbrojnë kundra dëmeve të radikaleve të lira. Gjithashtu trupi e përdor vitaminën C për të prodhuar kolagjen, proteina që i jep qëndrueshmëri lëkurës. Nëse nuk ju pëlqejnë specat, zgjidhni ushqime të tjera të pasura me vitaminë C si papajat, luleshtrydhet, kivi dhe lakrat. Karotat ju ndihmon të shkëlqeni si nga brenda ashtu edhe nga jashtë. Sipas një studimi të kryer në Universitetin e Skocisë, individët kanë rezultuar në përmirësimin e tonit të lëkurës 6 javë pasi në dietën e tyre shtuan karrotat. Salmoni, ju e dini tashmë se acidet yndyrore omega 3 të gjendura tek peshqit e yndyrshëm janë të mira për zemrën tuaj, por këta përbërës rezultojnë të jenë të mirë gjithashtu për lëkurën tuaj. Luftojnë inflamacionin, i cili mund të shkaktojë njolla, skuqe dhe probleme të tjera të lëkurës. Konsumimi i yndyrnave të shëndetshme mund të ul gjithashtu riskun e prekjes nga kanceri i lëkurës. Nëse nuk jeni fan këtyre peshqve, provoni burime të tjera të omega 3, si arrat apo farat e linit mishi i viçit pa dhjam. Një rënje e zinkut në organizëm mund të çojë në inflamacion, skuqje dhe kruarje të lëkurës. Mishi i viçit është një burim i shkëlqyer i këtij minerali i cili lufton dëmtimet oksidative dhe përmirëson procesin e rigjenerimit të lëkurës. Disa studime tregojnë gjithashtu se zinku mund të mbrojë edhe kundër rënies së flokëve. Çokolata e zez është shumë e pasur me avonole, komponent antioksidant që ndihmojnë në përmirësimin e lëkurës. Si pas një studimi të Journal of Nutrition, tek individet të cilët pinin një pije kakao të pasur me avonole në dit, u konstatua përmirësim i përbërjes e lëkurës, më pak vrashdësi dhe një rezistense lartë në e ultraviolet. This is Club FM 100.4 of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider Man's control, and Batman with his fists. And clearly, I don't see myself upon that list. But she said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Do do do. testaments they told the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like. mirëmëngjes. Mirë më jeri. Hello. Hello. Hello. Hello. Mirë më që të gjitha. Mirë se keni ardhën në program, njështë dashë e përshëndesim, ju orajmë një ditë fantastike. Edhe Sot është e premte. Edhe Olta ka thënë se temperatura maksimale për fundjavën do jetë 25 gradë. Okej, okay, dhe minimale do jetë 12 gradë. 12 gradë, pas sakë. Që sa ishte? Pas <laughs> sakë. Apo ishte e sakë? E sakë, Po më lërë të hap Hapë. 10. Lart të poshtë për folur. E pra, e saktë, shikon? Të <laughs> lumt. Think you all time. E xeta. Mm, Na pas ka vdekur kjo trashëgimtarja Loreali. Na ka vdekur eh, shkrimtarja trashëgimtarja Loreali zonë sot. Pasanikja modhe. Na ka vdekur <laughs> në moshën 94 vjeçare ajo nda. Pas ka qenë re. Pa pritmas nga jeta. <laughs> për Kush e ka gjetur? Ës Landi fitues 411 i mbaron numri fiton një kupon nga Mon Cheri. Bravo. Landi nga Mon Cheri. Po e shkon nëse ve L'Oreal Mon Cheri e ke parasysh. Faleminderit fjalë vërtet. Le ta mbajmë në atë. Faleminderit. Shëndet Olta. <laughs> Po mos e bëj gjithë emisioni kështu. Do të vishesh pak më trash Olta. E mbulosh pak më shumë. E të mbulora e kam probleme. Kur nxjerr shumë lëkurë ftohesh. Ah, unë diet kundërtën. Ja ieri e ka mbuluar trupin me tatuazhe për shkakun dhe <laughs> nuk i duket asnjë. <laughs> jo, po prap nuk i duket asnjë se mbulohet. Ti s'ke tatuazhe dhe prap të duken. E pra. <laughs> Nesa. Po kërkoj për një për një. Nuk e di nëse dikush i na dëgjon mund na japi ndonjë këshill të mm. mirë kështu. E do të ketë kështu këshilla produktesh. Ndoshta edhe në radio. Kjo është ide e mirë për të bërë. Dua një speaker Mhm. nga këta që lidhen me bluetooth me telefonin. Tam. Ose mos lidhe vetëm me bluetooth, por edhe me të ketë ndonjë input, e ke parasysh? Mhm. Ndonjë mm -hmm. jack që afusësh një. Për shemb, është njëri nga Marshall, Marshall që bën edhe kitarat Marshall uh, okay. ose speakerat Marshall, e ke parasysh, mm -hmm. kanë qenë gjithmonë ato. Mhm. Mm Bën edhe ca speakera të vegjël, quhen Acton, Marshall Acton. Dhe duken si gjë e vjetër, domethënë kanë atë Në të të shkruajturën me dorë, Marshall mm, Atë rjetën e zakonë shme këshu Edhe veshja është e ashpër Ca butonat të mdhenjë, hekuri mm -hmm. Shumë interesante, shumë cool Po që mund të lidhet me bluetooth Dhe pasaj ti mund më bëshja Telefon një të shpërthej muzik Kudo që ti Në qitë domën mm -hmm. Bose bën produkte shumë të mira Gjithashtu Kur vjen punat e uh, kë Cilësia e tingullit Edhe JBL Ka ca speaker a vërtet. Po nuk e kam ndërsisim dot. Po mund të porosisësh. Nuk gjeta një në fakt. Është më mirë të shkosh ta blesh edhe ta sjellësh. Po te Rubini. Te ele Electronic Land. Ne mund të jetë Electronic Land. Po. Ka atje po. Ata mbajnë uh, këto marka e cilësisë shumë të lartë. Janë mira në fakt. Po një tip po shikoj kjo Marshall uh, Acton për shembull shkon 169, 170 dollar. Mhm. Mm Kurse versioni i bardh është 252. Mua pëlqen më shumë i ziu. I ziu është më i bukur. Është më i lirë. Mhm. Gjithashtu. jo, shumë i mirë. Se dua të shpërthej muzikë në shtëpi. E ke parasysh që rrin Robi? Muzika dëgjohet me zot lart. Ashtu është. Do basin, do do ta dëgjosh, do ta shijosh. Mhm. Se kemi duke dëgjuar ose me kufje ose me me speakera telefonit. Edhe nuk është mënyra se si dëgjohet muzikë. Ka ndodhur diçka që kjo teknologjia dashje pa dashje shkaktoi. E mbaj mend për shembull në vitin 2000. Mm. Në vitet 2000 ose në vitet 90 para kësaj, edhe në vitet 2000, dhe sigurisht natko e përjetova unë por kjo ka qenë edhe më përpara. Në Amerikë fiksimi ishte të merri një sistem audio sa më të mirë. Ti nuk merrje një mikrofon të gatshëm. Mm -hmm. Ti bleje pjesë më pjesë më pjesë, domethënë City Player i blej veç. Bëhet ndarë nga njëra tjetra. Po, mm. transmetuesi si blej veç, domethënë mbleshin si impianta ato dhe pastaj ti i bëje të gjitha bashk. Mhm. ti merrin si shumë të lartë. Edhe bokset i merrje veç pastaj me gjithën këtë dhe njerëzit kishin, dhe kjo ishte një gjë shumë e përhapur gjithë pothuajse. Edhe pastaj në shtëpi mund Plastik. ta bëje muzikën ulërim. Disk. Me gjithë Me gjash bokse me... <laughs> po, si që e thënë antje, po, mund ta të në cilësinë më të mirë të zërit mundshme. Dhe pasaj erdhën këto telefonët smart. E prishën. Edhe gjithë njerëzit pasaj u bën. E në të njëjtën kohë, ajo që ndodhte ishte televizorët duhet të bësh, po bëshin sa më të mëdhenj. Mhm. Mm 70 inch. 80 inch, 86 inch. Edhe më të mëdhenj. E doja që ti kishën në shtëpi kështu që ta shijojë ndeshin. Pastaj njerëzit thonë, ose dëgjonin muzikë me kufje nga celulari, ose shikonin filmat në celular. Dhe ekrani i vogël i vrau gjithë ekranet e mëdhenj. Ëh. Mm. Dhe ekrani, edhe ai speaker i vogël, ato kufjet e vogla, earbuds vran to produktet sistemin, po. Shumë sofistikuara, audio shumë të mira, që ti ta dëgjoje muzikën e pastër e pastër në cilësinë maksimale. Prandaj po kërkoj që të kthehem pak aty. Ndoshta me një boz që zë më pak vend. Të paktën gjysmën të keqes. Po. Se jemi bërë me kalamaj tani, nuk kemi më aq. Ai që vëmë përmbaj një imë pjanda ishtë ma <laughs> Thejmë pas pak të një musikë mishë Ta shërë cila të të gjuar me zëtë lartë nëse jenë makin Ngrije derin fund Duhet ngresh zërin derin fund tani Muzik nga altin Nga Asafa Vidan është reja fare mishë Reja fare, my old pain My old pain, Asafa Vidan Kjo është për Ninon Rikëthejtë sërish në valet e radios Nino, për ty again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So, honey, don't let go. of what you know of me. I am dressed to kill, in my old skin and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time I'm hungry, waves come dancing in the sand. Please remind this broken shell that used to be a man. not too long ago. So, honey, don't let go. of what you best music. The funniest shows. This is Club FM. Ai ai ai ai ai. Katër fenerës, mirëmëngjes. mirëmëngjesi ieri. <laughs> Mercedes do të thrasë. Mercedes. Okej, okay, më pëlqen. Mercedes. Ha, ç'a rami rami Rëmi. Ovni ka surbë më shumë ndapu. Kur <laughs> dro ieri. Se ç'a dëgjova që se mora vesh. Deri ieri ishte ashtu si ka sot. <laughs> Na flet edhe mbrapsht. Mbrapsht ishte apo ishte kështu? Jo, nuk ishte anagram. Mhm. Mm Rëmi jeri Rëmi më i ri. Grana mana. Ej, um, Olta. Order. Jepi pra. Ç'të jap? Jepi me fituesit për ditën e sotme. Po nuk kam. Nuk kam fitues. Mm -mm. I mbyllëm çfarë? Censura do vazhdojmë ta kemi. Censura do të jetë një anë tjetër, kam mm, përshtypjen Do vitet tetori erë, nuk ka. Ç'është llogaritur ajo? <laughs> Që të qendroj se s'bëjmë dot censura. Ata njëri që për mua, sugjeroni njëri në një speaker, ku të gjeni një speaker të mirë? Ka një dyqan që shet audio, produkte audio të mira? Nuk të thaj gjë njëri. Jo. Ja. Nuk di kanë gjë. Dua një Bose ose ndonjë Marshall ose ndonjë ku ti ku mund të gjej? Hmm. ti e ke kërkesë ti pyesim. Ja për momentin. Ja ti. <laughs> Jo, jo, mira më thon. Un ta lek desha po. S'po prapë njëri të Unë përkërkoj po për audio, audio Nga këto speakera që lidhen me, me telefonin për mes bluetoothit Për të gjuar muzik rëndëshëm Jo në një gjithë shumë të lartë këshu, po Normal, të do më thëmë gjithë shka që të vi bukur Falem deri të sa bukur që fletë <laughs> është artist Dishka që të vi bukur Që të gjohet mirë Se muzika shiohet kur gjohet me zëtë lartë Edhe ashtu ja blenë shumë, po Ndryshë skërcet Ndryshë skërcet Yes, të true. Eh? Në kërca. Mm, mm, mm, A tëre filmat për sonte, ha? Tani, një e di që është Lego. Lego. Lego vazhdon me ato filma. Mm -hmm. Nami janë duke bër. Internet. Lego Batman Movie ishte apo çfarë? Ja, duhet ta verifikoj. Ami Olta. S'po hap dot asnjë. Ëh, mirë. E varja, mund të bëjmë internet tash e ja nuk bëjmë dot as unë jo te grupi më është më iket në kinemas sot më iket në cineplex ik zemra ik më shkohet kjo është a priori pas sa se shfim do shoh është gjë tjetër është gjë tjetër ajo varet nga ju ju s'më thoni mua Cineplex.al <laughs> Me dy të zë. Bravo Jeri, bravo. Cineplex.al. <laughs> Spo e gjetot. e edoja, jo, të mëmrit juve në një sugjerim kështu tash. Unë në fakt po e presin film që do të do të jetë së shpejti te. Atë dhe kemi rezervuar pra. Blade Runner. Mm, jo, është Mother, filmi mm. i fundit i Aronofskit. Opo, i po. Pfeiffer. Jennifer Lawrence mos gaboj dhe mhm. uh, Javier. Javier Bardem. Gruaja Jennifer. Çi thret pjesë Javier. Javier e meriton. Kemi shumë. <laughs> Mirë, shumë mirë. Kështu që un jam duke shkuar në kinema këtë fundjavë. Nuk e di do ikim sot apo do ikim nesër, kush e di se kur, por. një ditë. Ja, ma ma ka sill mi ideja për një film atje mm. në kinema. Dua, ja vlen. Dua. Mirë, uh, tjetër gjë s'ka. Është orkestra Zaimi më është dashur, sepse po vjen mbas pak minuta ashtu në klubin e mëngjesit kemi mbyllur Music Box do të hapet sot janë më të mirat e hit parade-it amerikan. Jo, sot është e premte, janë. Sot është e premte. Australianët premte. Jo mirë aty aty. Shikon ti. Gangstra Liam mm. Love. Po po, jo, jo. Mangecia i këtë këngë sot. <laughs> E kemi për fundjavën. Më ka ngelur From Sarah with Love në mendje peshqesh nga Lorin Terezi sot me dashurinë sekrete që kishte sjell. Dhe që u detyruam ta luajm, sepse ai fitoi. <laughs> Ti mos ma ashtu aty sot. Oçmo. Nuk e di, po ndiem keq tani. Ajo ishte njëra nga herët ku më bën dyshim gjykimin tënd. <laughs> Si e vuri ky From Sarah with Love? Nuk e kuptova asun. E luajti plot, unë i thash, mos e luaj. E kishte marr malli si duket. Kishte edhe ky ca kujtime. Mbas thell, jo, thell i pëlqen edhe atij. Po duket se i pëlqen. Po pra. thjesht vura që Lori të përsekutojë deri në fund. <laughs> po. A vështi se ju ma hodhët mua, pse e luajt? <laughs> Lori filloj të qaj. Qfaj ka mund se qarë bëjunë është qarë sa po taj? Lori të premë të në tjetër, <laughs> do së zjedi sërishë të njëtë në këngë. Blade Runner, shërë po presunë, uh, njëri në Cineplex. Mm -hmm. Ky do të vi The Kingsman, The Golden Circle. Mm Kingsman, e ke parë sugjeta të çuar i parë dytë apo? I kanë i kanë bërë bombën këtyre. Mm. U kanë rënë bomba, këtyre u kanë rënë bomba, jo te censura jon. Po, më duket se këta janë këto të premte. Sa do të thon? Kingsman. Mm Super. Nëse zgabë. bë. Tam. The Golden Circle. Po kja vlen. Po, është sonte. Është sonte sepse ka pas premierën uh, dje. Mm. Super. Aha. Plago? Mos në gjithë po. arkivën. A <laughs> të ikim? Ikim. Ikim. Ne ikim për ditën e sotme kthehemi sërish të hënën. Ju një fundjavë fantastike secilit prej jush mishdashur dashur. Kalofshi sa më bukur. Kudo qofshi. Për ta mbyllur për sot me muzik Dua Lipa. New rules. New rules. Shihemi sërish. Ciao. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone and forth